alemi mani hakikat alemi demektir. Dervişlik mesleği demektir. Alemi mani. Peki yani tasavvuf ve tarikat ilmidir. Sultan 1. Ahmet Kuddesi rahmetullahi aleyhi Aziz Mahmud Hudai'nin peki müridi Sultanahmet Camisi'nin önünde yatıyor. 28 yaşında vefat etti. Bana zahirde ettin bunca insan, müyesser eyledin mülki Süleyman. Olubdur aşkun ile pür dilü can, beni kıl alemi manide sultan. Bana lütfun ile eyle tecelli, tacu taht ile gelmez teselli Hudaya eyleyim ihsanı külli Beni kıl alemi maniden sultan itimadun ricalu devlete yoktur itimadum değildir tacu tak teistin adım rızayı pakin olmuştur muradım, beni kıl alemi manide sultan bir edna abdi asim ilaha kapında bir gedayım padişaha Be hakkı sure-i Yasin-u Taha Beni kıl alemi manide sultan can bu fani dünyanın yoktur mali hayal uzul gibidir mülkü mali garip ruzu ceza da kadri ali beni kıl alemi manide sultan be hakkı ruyu a bu fahri alem be hakkı ruyu a bu fahri alem Habibi ekremi Rahmani azam Besirri terkib Rahimi edhem Beni kıl alemi Manide sultan Kapında Ahmedi Makbul bir kul et Günahın affedip Özrün kabul et Yolunda akıbet ehli vusul et Beni kıl alemi manide sultan Beni kıl alemi manide sultan Beni kıl alemi manide sultan Alemi mani ne? Maneviyat alemi tarikatta, tasavvufta sürekli meşgul olunan e, saha demektir ortam demektir. Zemin demektir. Devlet başkanı bu adam. Üç kıta ondan soruluyor peki. Bırak sahabeyi, bırak tabi, tabini tebevu tabiini, ah devletin başkanı. Devlet başkanı bile olsan, devlet baş otorite, dikta, sulta senin elinde olsa bile sen yine efendim bu manadan uzak kalamazsın arkadaş, arkadaş.